Copătăie vor putea de la grădiniță de la 2 ani din contul bugetului de stat. Ședința comună a Guvernului Republicii Moldova și Guvernului României se va desfășura mâine la București. Banca Europeană de Investiții răspunde de doi ani contracte de lansare a Republica Moldova pentru realizarea și la procedurile energetice. În următoare de zi, verificarea din Sotrebări, la Mărtea de Arată, în Jurul, de până la 11 grade. Sotrebări. Ședința comună a Guvernului se va desfășura mâine la București. Ședința va fi precedată de întrevederea bilaterală din Europa de Est, în cadrul ședinței